oltinchi bob bir mazgildan keyin hazrati ayso galiliya ko'li tiberiya ko'li debmi otilgan ko'lning u qitig'i o'tdi zo'r bir to'p haloyiq uning kangdin agishib Çünki chunki ular uning kasallarni saqaytgan mo'jizlarini ko'rgan edi hazrati ayso toqqa chiqib u yerda shogirdlari bilan birga o'ltirdi bu yahudiylarning o'tib ketishi aytig'a oz qolgan vaqt edi hazrati ayso beshini ko'tirib zo'r bir to'p haloyiqning o'zining oldiga kelayotganligini ko'rib filippin shuncha ko'p odamni to'ydig'idek nonni nadin topamiz deb so'radi hazrati ayso bu so'zni uni sinash uchun aytgan edi amaliyotda qandoq qilishni o'zi biladi filip javoban hammanglarning bir burdini non yeyishi uchun yigirma yillik kirimi yetmaydi dedi shogirdlardan yana biri ya'ni simon petrusning inisi andal hazrati aysoga bu yerda bir kichik bola bo'lib uningda besh orpi non bilan ikki beliq bor lekin bola odam uchun bu nimaga yetsin dedi ko'pchilikni o'tirg'izinglar dedi hazrati ayso u yer kang ketgan chimanzorliq edi haloyiqning hammasi o'ldirdi u yerdagi erlarning sonila 5000 mingchi bor edi hazrati ayso nollani qo'liga ilib xudoga shukur etgandan keyin o'tirganlarga bo'lib berdi biliqlonimu shundoq qildi ko'pchilik xolg'ancha yedi hammanglan yeb to'yganda hazrati ayso shogirdlarga eshib qog'inini yig'inglar hech narsa zoyi bo'lmasin dedi shuning bilan ular ko'pchilikning besh orpi nondan yeb yeyishib qolganini o'n ikki sevatga to'ldirib yig'ib oldi haloyiq hazrati aysoning ko'rsatgan bu mo'jizasini ko'rib dunyoga kelishini muso payg'ambar oldin aytgan payg'ambar haqiqatan mushu ekan deyishdi hazrati ayso ularning o'zini isroillarning podshoyi bo'lishga majburlaydiganligini bilib ulardan ayrilib qaytadan toqqa tanho chiqib Keşkurun, kashqurun Eysa'nın aysoning köl ko'l bo'yiga kelishdi garchi qorong'i tushib ketgan mu, hazrati Eysa tihçe ulanın yeniği kemigen idi. Şunun bilen, ula bir kemigi oldurup, o'ltirib o u keper kaparnaum şergi qarab yo'l elishdi qattiq bo'ron chiqib ko'lda do'lqin ko'tarilyotdi shogirdlar paloq urib to'rt besh chaqim yagichi bo'lgandan keyin hazrati aysoning ko'l ustida mengib kemaga yiqilishayotganligini ko'rib qo'qishib ketdi lekin hazrati ayso ularga qo'rqmanglar bu men dedi buning bilan ular hazrati aysoni kemaga chiqishga undidi u kemaga chiqqandan keyinlar ular bormoqchi bo'lgan yeriga berib qoldi ikkinchi kuni ko'lning u qetida qolgan haloyiq tunugungi kunda u yerda faqat birli kimning borlig'ini hazrati aysoning o'z shogirdlari bilan birga u kemiga o'tamg'anlig'ini shogirdlarining yolg'iz ketganligini esiga oldi bir necha kema tiberiya shahridan hazrati ayso duo qilib haloyiqqa non toqitibaga yaga yaqin kelib to'xtadi hazrati aysoning va shogirdlarining u yerda emasligini bilgan haloyiq u kemalarga o'ltirib kaparnom shariga hazrati aysoni izdigilmoqdi haloyiq uni ko'lning u qitida topgandan keyin ustoz bu yerga qachon keldingiz deb so'rashdi hazrati ayso mundoq javob berdi bilib qo'yinglarki sizlar meni mo'jizalarimni ko'rib tushanganliginglar uchun emas balki nonlodin xohlagancha yeb to'yganlinglar uchun izdidinglar biroq sizlar buziladigan ozuqlik uchun emas buzilmaydigan mangulik hayotlik beradigan ozuqlik uchun jon tikib ishlanglar buni sizlarga inson o'g'li o'zim beraman chunki mening bundoq qilishimni xudo otam tasdiqlagan ular qandoq qilganda xudoning xizmatida bo'la bo'lolaymiz deb so'rashdi xudoning xizmati xudoning avatkiniga e'tiqod qilishdir deb javob berdi hazrati ayso ular yana siz qandoq mo'jiza yoritish bilan bizni o'zingizga ishondirsiz bizga nima qilib bamakchisiz ajdodlarimiz cho'lda yuganda monna deb atalgan non yegan bu vaqtda zaburda u ularga arshdan tushirilgan non taqdim qildi deyilgan siz bizga nima taqdim qilmoqchisiz deyishdi biroq hazrati ayso ularga mundoq dedi bilib qo'yinglarki ajdodlaringlarga osmondan tushgan nonni muso payg'ambar emas balki xudo otam bergan mana hozir mu sizlarga osmondan tushgan haqiqiy nonni xudo otam beryotidi bu non arishdan tushgandir va butun dunyoga hayotlik berguchdir taqsir hamisha bizga bundoq non berib turg'aysiz deyishdi ular hazrati isa mundoq dedi hayotlik berdigan non o'zimdir men mening yenimga kelganlar hargiz osh qolmaydi manga e'tiqod qilganlar hech qachon usmaydi lekin sizlarga aytgunimdek sizlar meni ko'rgan bo'lsanglarmi manga e'tiqod qilmayvotsizlar xudo otam manga topshirganlarning hammasi mening yenimga kelidi mening yenimga kelganlarni hargiz tashlab etmayman chunki men o'z irodamni emas meni avatkuchining irodasini amalga oshirish uchun arishdan tushdim meni avatkuchining irodasi bo'lsa uning manga topshirganligidan nimu yo'qotmasligim shundoqla qiyomat kuni ularning hammasini tirildirib mangulik hayotga erishtirishimdan iborat chunki mening otamning irodasi o'g'lini ya'ni meni to'ng'an va manga e'tiqod qilganlarning hammasini mangulik hayotga erishtirishdir Men ularni qiyomat kuni tirildirib mangulik hayotga erishtirman hazrati ayso arishdan tushgan non o'zimdirman deganligi uchun yahudiylar uningga norozi bo'lib g'o'dingshishqa boshladi bu yusufning o'g'li ayso emasmi otisinimi onisini taniydigan tutsak ya'ni qandoqlarcha ershtin tushsin deyalsun deyishatdi ular manga g'odishmanglar dedi hazrati ayso meni avatgan xudo otam o'zi kishilarning qalbiga solmasa ular mening yonimga kelamaydi mening yonimga kelgan kishilarni qiyomat kuni tirildiraman payg'ambarlarning yozmalarida mundoq yozilgan ularning hammasiga xudo tarpidan ta'lim berildi shunga otamning talmini anglagan va uningdan o'rgangan kishilar mening yenimga keldi bu otamni bir kishi ko'rgan deganlik emas otamni faqat uning yenidan kelguchi manla ko'rgan bilib qo'yinglarki manga e'tiqod qilganlar mangulik hayotga allaqachon erishgan bo'ludi hayotlik beradigan non o'zimdirman Gerçe ecdatlarınla çöllerde manna yegan mu, yanıla öldü. Lekin erishtin tushgan shundoq bir non borki uni yeganlar o'lmaydi erishtin tushgan hayotliq beradigan non men. kimdi kim bu nondan yesa mangu yashaydi bu non mening tinimdir men dunyodagi insonlar haqiqiy hayotga ega bo'lsin deb uni otmoqchi bu so'z bilan ular xafa bo'lishib bu odam bizni yeyishimizga o'z tinini qandoq beralaydi deyishib talash totish qilishga boshladi hazrati ayso ularga mundoq dedi bilib qo'yinglarki inson o'g'lining tinini yemiguncha va qinini ichmaguncha sizlarda Mengülük hayatlık məngülük hayatlıq bulmaydı. Kenimni yegan va kenimni ichgan kishi мәңгілік hayatqa erishgan bo'ladi man u kishini qiyomat kuni tirildirman chunki kenim haqiqiy yemaklik qinim bo'lsa haqiqiy ichimlikdir tenimni yegan va qinimni ichgan kishi manda yashaydi manmi uningda yashayman hayotlikning məndəsi boğan atam meni əvətdi. Mən onun ba boğallıqıdın yaşayman. Şununla oxşar, menin tinini yigən kişimu, menin ba boğallığımdın yaşaydı. Mana bu, əşsin çüşkən nandır. Əcdatlarımla, manı dəb atalğan nani yigən bosumu öldü. Bıraq, bu nani yigəllə bosa, məngü yaşaydı. Hazreti Ayso bu so'zlarni Kapernaum shahridagi ibodatxonada ta'lim berganida aytgan edi. Nurg'un shogirdlar buni anglaganda bu ta'limni hazm qilish bak tas ekan. Buni kim qabul qila olsin deyishdi. Shogirdlarining g'odonshig'inini bilgan Hazrati Ayso so'zlarim tishinglarga tegyotamdi. Mubodo inson o'g'lining asli kelgan joyi osmonga ko'tilayotganligini ko'rsanglar nima deysizlar insonga hayotliq berguvchi xudoning ruhidir bu ish insonning qo'lidan kelmaydi sizlarga aytgan so'zlarim xudoning ruhidan kelgan bo'lib u hayotliq taqdim qiladi lekin oranglarda e'tiqod qilmaganlarmi bor dedi chunki hazrati ayso e'tiqod qilmaganlarni va o'ziga sotqinlik qilmoqchi bo'lgan kishining kim ekanligini burundin bilatdi man sizlarga dedim g'u otam manga yaqinlashtirganlardan boshqa hech kim mening yenimga kelamaydi dedi hazrati ayso yana qo'shimcha qilib buning bilan agashkuchilardan xeli ko'pi chekinib chiqib uningga agashmaydigan bo'ldi Hazreti Aysa 12 shogirdidan "Sizlarchu, sizlarmi mendan ayrilmoqchimi?" deb so'radi. Simon Petrus bunday javob qaytardi: "Hey Rabbim, menga hayotlik berdigan so'zlar faqat sizdan tutsa, biz kimning yeniga ketatdik? Ishonimiz va bilimizki, siz Xudo avatgan muqaddas bo'lg'uchisiz." Hazrati Aysa javoban: Мен сіле он ішкіңланы таладым. Бірақ араңлады бірі шайтанның илкідідір, деді. Хәзірті Әйса Симонның оғлы Яхуда ішқариотын демәкчі еді. Чүнкі Яхуда 12 шагыртының бірі болып тұруқлық, кейін Хәзірті Әйсаға сат қоллық қылатты.